Uh-huh. <laughs> الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد Neka je neizmjerna hvala uzvišenom Allahu, milostivom, samilosnom, vladaru dana sudnjega, neka Allahu blagoslovi mir na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, uzorne šehide i na sve one koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. Amin. A zatim, draga braćo i cijenjene sestre, draga omladino, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Allahovom odredbom jučer smo klanjali sabah namaz u travniku i jučer u toku dana bili u prilici da posjetimo sanđačke gradove Prijepolje, Bijelo polje, Berane i Rožaje. Sinoć smo na konaku bili u Rožajama i jutros, nakon što smo obavili sabah namaz, izjaretili taj prelijepi sanđački dragulj. Destinacija nam je bila na ovom putovanju kao glavno mjesto dolazak u Novi Pazar, gdje smo danas u popodnevnim satima stigli, čovjek snuje, a Allah određuje da smo evo večeras na akšam namazu skupa sa vama u ovoj prelijepoj Allahovoj kući, a za ovakva mjesta kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam ehabbul biladi ilallahi mesajiduha najdraža mjesta Allahu jesu džamije. Ali ova Mehova džamija je nešto posebno. Zato molim Allaha uzvišnog da u ovoj večerašnjoj noći spusti na sve nas mirenost. Da nas meleki natkrile svojim krilima i da Allah se smiluje svima nama i da nam oprosti grijehe prije nego što i večeras izađemo iz ove džamije. Amin. Ono što je zasigurno, evo vidite, na faka momenta ili trenutka, da musafiri iz Srednje Bosne sa područja muftistva Travničkog budu u prilici svjedočiti ovako prelijep skup u Mehovoj džamiji i molim Allaha da nagradi imama ove džamije vrijednog se Efendiju i naravno sve vas koji ste tako marljivi, aktivni i koji se trudite evo i sedmice u sedmicu i sve ovo što ste uradili ovako lijepo okrećili, ubijelili, sredili, molim Allaha da upiše u vaša dobra djela i da pronađete to na mizanu svojih dobrih djela na sudnjem danu. Zasigurno da je ovo naše vrijeme, naša šansa, naša prilika i naša mogućnost da svojim angažmanom na Dunjaluku na kojem nam je uzvišeni stvoritelj odredio kratko vrijeme boravka i mi pronađemo svoju poziciju, svoju ulogu, svoje mjesto i da svako od nas može dati doprinos. Zato cijenjena braćo i poštovane sestre, u ovom večerašnjem našem susretu želim podsjetiti sve nas da prije svega niko od nas nije mogao izabrati ni vrijeme kada će se roditi, niti mjesto na kojem će se roditi, niti roditelji ko će mu biti, niti rodbina. To nam uzvišeni Allah određuje. Ali svako od nas bira svojim slobodnim izborom kakvim će načinom života živjeti i ko će mu prisni prijatelji biti. Svako od nas svojom slobodnom voljom bira i svog životnog saputnika. Pa izaberemo sebi ili sreću ili nesreću. Ali sami biramo. Zato ću u ovoj večerašnjoj noći podsjetiti sve nas ukratko na komentar sure El Asr za koju Imam Šafija kaže da je samo ona objavljena od Kur'ana ljudima bila bi dovoljna. Zato što je i ova večerašnja noć dio vremena dio naših života i nešto što se nikada više neće ponoviti do sudnjega dana. I kada o svakom trenutku, o svakom danu razmišljamo na takav način, onda ćemo se potruditi da u svakom danu učinimo nešto u ime svoga stvoritelja i da na taj način znamo da smo iza sebe ostavili jedan dan koji je izuzetno vrijedan. Draga braći i cijenjene sestre, uzvišeni Allah u kratkoj kuranskoj suri koja sadrži samo tri ajeta šalje izuzetno jake, snažne, duboke poruke. I mi ćemo, ja se nadam, u ovih nekoliko minuta koje su pred nama popamtiti, a vidim ima i ovih mladih koji pišu, pa će ako Bog da oni zapisati, kamera nešto snimiti i da to ostane kao spomen iza nas i da bude inša Allah korisno znanje koje će nas motivisati da budemo u životu bolji. Uzvišeni Allah u plemenitoj knjizi se kune Bismillahirrahmanirrahim Wal asr Tako mi vremena. Kada se ljudi kunu, čine to da bi potvrdili istinitost svoga govora. Da li uzvišeni Allah ima potrebu da potvrđe istinitost svoga govora? Uzvišeni Allah kada se nečim kune, na taj način ističe značaj, vrijednost i bitnost toga čime se kune. A mi znamo da se Allah kune i al-feđer, Allah se kune i zorom od duha i jutrom, Allah se kune i noću, Allah se kune svojim stvorenjima, od tini, od zejtun, tako mi smokve i masline, i gore Sinajske i ovoga sigurnog grada. Dakle, Allah se kune mnogim stvarima i svojim stvorenjima da bi ukazao na značaj i vrijednost toga čime se kune. I u ovom slučaju vidite Allah se kune vremenom. Prva poruka ili pouka svima nama jeste da vodimo računa da kada se kunemo mi kao ljudi, jedino se smijemo zaklinjati uzvišenim Allahom. Jer je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men halefe jahlif billahi aw jasmut Ko se zaklinje ili ko se kune, neka se kune Allahom ili neka šuti. Jer u drugoj predaji upozorava: "Men halefe bi gajri Allahi faqad kefara au ashrak." Ko se zakune nečim mimo Allahom počinio je kufr ili širk pripisao je Allahu druga. Nekada se u Sanđaku, u kraju gdje sam ja rođen, klelo dušom babovom. Il rahmeta mi nekoga. U bivšoj državi su se u Bosni pogotovo zaklinjali ovi malo stariji koji pamte, sjećaju se. Znate li čime? u Sanđaku čini mi se malo manje. Ne, nego su se u Bosni zaklinjali predsjednikom države. I to je bilo kad se zakune predsjednikom, on im ne uzubilo ovaj jedan profesor, kaže cico, čak neće ni da mu izgovori ime. Dakle, to je bio, bio znak, a ovdje kod nas isto časti mi ili tako nešto što, što se ističe. Dakle, e, isto tako imamo, ne znam da li ima ovdje da se zaklinju majkom. Majke imaju posebno mjesto u našim srcima. I tri puta je poslanik alaihi salatu veselam na pitanje koje je najpreći mom lijepom obhođenju kazao tvoja majka, pa tvoja majka, pa tvoja majka i tek je četvrti put kazao tvoj otac. Međutim, naše majke uz dužno poštovanje nisu na toj, na toj razini ili na tom nivou niti smiju biti da se njima zaklinjemo. Zbog čega? Jer kad se nečim zaklinjemo, da li to uzdižemo? Da li to veličamo? A jedini koji zaslužuje da bude veličan jeste uzvišeni Allah. I zato bih volio da ovo dobro svi zapamtimo i da prenesemo svojoj rodbini, svojim komšijama, prijateljima, da znaju koliko je ovo važno i bitno, da je zaklinjanje ili kletva i badet. Kad kažemo Allahami, time veličamo uzvišenog Allaha. Ali ovo je jedini ibadet koji treba što rijeđe činiti. Što rijeđe? Jer onaj koji istinu govori, ima li potrebu da se stalno kune? A nažalost mi imamo dosta onih koji malo, malo Allaha mi jest. Boga mi jest. Allaha mi jest. Onaj ko se stalno zaklinje, ko se stalno i često kune, znajte da nešto petlja. I u dosta slučajeva i zaobilazi istinu. To je vrlo opasna osobina. Stalno, često zaklinjanje, dakle i ta osoba je nesigurna, nije sigurna niti u svoj govor, niti u ono što čini i takav pristup je potpuno neprimjeren. Jedini ibadet u kojem nikada ne možemo pretjerati je opet vezan za ibadet jezika, a to je zikrullah, spominjanje uzvišenog Allaha. Ja ejuhallazina a zkuru Allahe zikran kefira O vjernici, Allaha puno spominjite. U zikru Allahu zaposlimo svoj jezik da Allaha puno spominje, da mu zahvaljuje, da ga veliča i onda ćemo daleko manje i ogovarati, daleko manje istinu zaobilaziti, daleko manje drugima, ne daj Bože, nešto e, od neprijatnosti činiti i to je znak da ako se čovjek zaposli onim što je dobro, nema vremena onda za ono što je loše ili negativno. Tako da smo iz ovog prvog dijela, vidite, samo iz zakletve vel zapamtili da se uzvišeni Allah kune čime hoće, da ukaže na značaj i vrijednost toga, a nama je propisao i zadovoljen je da se samo njime kunemo, jer je zakletva ibadet i to je jedini ibadet koji treba što rijeđe činiti. Uzvišeni kaže dalje, innal insane lefi husr, je čovjek na gubitku. Svi su ljudi na gubitku onog momenta kada se rode i kada dođu na Dunjaluk. Svake sekunde, u stvari da krenemo od stotinke, svake stotinke, sekunde, minute, sahata, dana, sedmice, mjeseca, godine, sve se više udaljava od datuma svog rođenja, a sve je bliži datumu svoje dženaze ili presedjenje. Na pitanje ali malo specifično, ko je, ko je ovdje od nas prisutnih, ko ima najviše godina? Šta mislite koji bi odgovor bio? Ko ima najviše godina? Obično se gledaju i gledaju ove sjede glave i sjede brade, jel da? Međutim, meni se čini da najviše ima godina možda baš ova beba ili ova, ovo dijete koje je plakalo. To jest, ono ima najviše godina a Allah najbolje zna, biti na Dunjaluku jer je najkraći period ovdje, a svima nama kad razmišljamo za nekih 50-ak, 60 godina niko od nas koje je večeras u ovoj džami više neće biti na zemlji nego ćemo biti pod zemljom. Samo 50 ili 60 godina. Kada insan razmišlja kako će se promijeniti struktura i kako vrijeme prolazi, čovjek je u istinu na gubitku jer vrijeme nezaustavljivo prolazi i ova večerašnja noć, to je taj upravo dio kada prođe više se nikada neće vratiti do sudnjega dana. I ono što u posljednjem majetu trećem ove sure, uzvišeni kaže, to je ona radost, to je onaj poseban osjećaj koji imamo kada učimo Kur'an, da nam uzvišeni daje smjernice. Pogledajte, ille levine amenu, uzvišeni Allah izdvaja od svih ljudi koji će doći na Dunjaluk, proći kroz njega i otići sa njega, da nisu na gubitku oni koji vjeruju. Na prvom mjestu je vjerovanje. Kada bi vam neko postavio pitanje koja je najvrednija rečenica koju čovjek može izgovoriti na Dunjaluku, šta biste mu vi odgovorili? da je to La ilahe illallah. Prije dvije godine smo iz Bosne nas 55 putovali u Andaluziju, u područje Islamske Španije. Saznali smo da su oni imali tajnu rečenicu koju su godinama, godinama s koljena na koljeno prenosili i nakon što su muslimani protjerani iz Endalusa. I ta rečenica je čuvana kao posebna tajna i samo se prenosila na samrtnom, na, samrtnom trenutku. Čak mnogi od njih nisu ni znali šta ona u sebi nosi, a to je bila la ilaha illallah. Subhanallah. Jer su bili svjesni, Allahov miljenik sallallahu alaihi sellem je rekao kome posljednje riječi men kana ahiru kelamihi min ad-dunya la ilaha illallah kome posljednje riječi na dunjaluku budu la ilaha illallah ući će u džennet i oni su tu pogledajte tajnu rečenicu oni su je tako doživljavali prenosili s koljena na koljeno Uzvišeni kaže da neće na gubitku biti dakle oni koji vjeruju, koji u svojim srcima nose la ilaha illallah Muhammad Rasulullah i koji su svjesni da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem radi la ilaha illallah morao napustiti Meku. Da su mnogi na Dunjalu koji dan danas Vidite u kakvoj situaciji stalno ih neko napada ili progoni ili vrši pritisak na njih zato što nose u svojim srcima la ilaha illallah. A pogledajte braći i sestre, la ilaha illallah se sastoji samo od tri harfa. Od elifa, lama i Haa od koje je i riječ Allah. La, lam, elif. Ilahe, elif, lam, ha. Illa, elif, lam, elif. Allah, elif, lam, lam, ha. Dakle, kompletna, najvrednija rečenica, i to je muadžiza Allahovog davanja, da je najvrednija rečenica na Dunjaluku koju čovjek može izgovoriti i kojom iskazuje vjerovanje u samo jednog Allaha, sastoji se od samo tri harfa. I volio bih da ovo zapamtite i prenesete drugima kako bi razmišljali koliko nam je Allah dao ogromne blagodati, samo je pitanje kome će se otvoriti prsa da prihvati ovu vječitu istinu i da je onda nakon toga, vidite, odmah u drugom u amilu salihat i koji rade dobra djela, da to potvrđujemo i mi svojim lijepim dijelima, dobrim dijelima, lijepim ponašanjem, jer kada je upitan Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta je to što će najviše ljudi odvesti u džennet i biti sebebom njihovog ulaska u džennet, on je odgovorio takvallahi wa husnul huluk, bogobojaznost i lijepo ponašanje. Ovo je nešto, dakle, vjera u Allaha, vjerovanje i lijepo ponašanje i djelovanje u skladu sa Allahovim propisima to je nešto što vjernike izdvaja u odnosu na one koji to nisu. I nije dovoljno samo kazati ja u srcu vjerujem. Ali ima oni koji kažu ja sam bolji od ovih što idu u džamiju. Imam čišće srce. Mi ne znamo šta je u čijem srcu. Sudimo ljudima na osnovu njihovog ponašanja, na osnovu onoga što manifestuju svojim ponašanjem. Zato je interesantno razmišljanje jednog našeg alima koji poredi sa brojevima da su dobra djela poput nula. Kada uradimo jedno dobro djelo, ono se minimalno vrednuje desetorostruko. Pa je, kada uradimo jedno djelo, dopišemo nulu, deset. Još jedno, sto. Još jedna nula, hiljadu, pa deset hiljada, pa sto hiljada, pa milion i to se reda. Međutim, vjera u Allaha je jedinica. I kada uz jedan dopišete sve ove nule, onda to ima vrijednost. Ali ako se izbriše jedinica, koliko god da je nula, koliko god da je dobrih dijela, bezbroj nula pomnožite sa nulom, na kraju opet je rezultat nula. Na Dunjaluku imate ljudi koji su stvarno dobročinitelji, humani. Međutim, ako to ne rade iskreno u ime Allaha, za to dobročinstvo će imati samo nagradu na Dunjaluku, kroz zdravlje, kroz imeta, kroz porod, ali na budućem svijetu od toga neće imati ništa. Pogledajte koliko je važno da je na prvom mjestu la ilaha illallah. Da sve što radimo, radimo želeći iskreno samo Allahovo zadovoljstvo, i njegovu nagradu i da u tome slijedimo našeg miljenika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i da se trudimo da to potvrdimo svojim lijepim ponašanjem. Kada zamišljamo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem kako ga vidimo? Je li namrgođen ili nasmijan? Nasmijan. Je li brzo plane ili je strpljiv? Strpljiv. Da li stalno dobročinstvo čini ili povremeno? Kakvi smo mi u odnosu na poslanika sallallahu alaihi Koliko je onih koji brzo planu, a kažu da im je Muhammed s.a.v. uzor? Koliko je onih koji lahko posustanu, a kažu da im je poslanik s.a.v. uzor? Dakle, ovaj dio, prva, vidite, dva uslova da oni koji neće biti na gubitku, i prva dva uslova koja nas vode putem prema džennetu jeste vjera u Allaha i činjenje ustrajno dobrih dijela i to je nešto što treba stalno, konstantno, kontinuirano, čvrsto, stabilno da nas prati sve dok smo živi na Dunjaluku. Vjerovatno neće uvijek biti u istom intenzitetu, ali zato nam je uzvišeni Allah dao i različita vremena u toku godine da onda imamo, vidite sad, predramazanski dio, pa će inša Allah doći Ramazan, kad ćemo biti puno aktivniji, i sve ono što slijedi iza i da se tako trudimo do kraja svog života. Na trećem mjestu uzvišeni kaže o teoasau bil i nisu na gubitku uz one koji vjeruju i dobra djela čine i oni, dakle, koji kada se okite i ovim, jedni drugima preporučuju istinu. Koliko je važno da ne budemo sebični, da ne budemo škrti i u znanju, kada nešto naučimo, da se potrudimo da to prenosimo prije svega svojoj porodici, svojim rođacima, svojim komšijama, prijateljima, da preporučujemo istinu. Beligu anni walau aje, poslanik ali salatu wasalam je rekao prenesite od mene pa makar jedan ajet. Kad to dobro naučimo, shvatimo, ispravno razumijemo, nastojimo da to i prenesemo drugima. Jer je to odlika onih koji vjeruju i dobra djela čine i jedni drugima, dakle, da preporučuju istinu, jer to je u skupini onih koji nisu na gubitku. I na kraju, kaže uzvišeni na kraju ove sure, وَتَوَاسَوْ bis sabr i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Subhanallah, bez sabura ne može se doći do željenog cilja. Ima oni koji uzvjeruju, pa dobra djela čine, pa preporučuju istinu i nakon izvjesnog perioda im se dogodi da ponovo odlutaju. Šta se desi? Nisu imali ovu posljednju karakteristiku koja je, pogledajte, ključna da bismo stigli do dženneta, da bismo stigli do željenog cilja, do Allahove milosti, oprosta i nagrade, nagrade u džennetu. Kad kažemo sabur, Šta većina vas pomislila? Šta je sabor? Kako biste ga kratko definisali? Osim strpljenje. Kao prevod. Šta je sabor? Jel obično odmah pomislimo šuti i trpi? Jel tako kod većine? Sabur znači šuti i trpi. Volio bih, evo večeras da zapamtimo sabura imaju tri vrste. I vidjet ćete da su sve tri vrste vrlo aktivnu ulogu svi mi u tome imamo. Prva vrsta sabura jeste strpljenje u izvršavanju Allahovih naredbi. Strpljenje u izvršavanju farzova. Da bi se redovno obavljao namaz, trebali biti strpljivi. Pogotovo sad kad bude ljeti sabah hrano, a jacija kasno. Treba li sabura? Da bi se ispostio Ramazan, pogotovo sad kad je u toku ljeta, dug dan, treba li sabura? Da bi se dao zekijat, da izvadiš iz svog džepa, ali to da znaš da je tuđi imetak u tvom džepu i da ono što nije tvoje daš u Bejtul Jedan prijatelj, dok smo pravili mi džamiju, dobar je ono što insan zna i vidi, aktivan musliman, darežljiv, međutim, on mi je rekao, Efendija traži od mene kamione, bagere, autobuse, šta treba da, da se radi, ali samo nemoj tražiti pare. Tako mi se teško rastati od njih. Da ih ja, kaže, izbrojim ovako, daleko mi je lakše ovo i to košta, da da kamion, da, ali nemoj bogati samo tražiti pare. Pogledajte koliko sabura treba, neko je slab na to, škrt, teško mu je odvojiti od novca. Treba sabura imati, pogotovo kad se na hađ ide. Najviše što treba ponijeti kad se ide na hađ i spakovati u kofer jeste sabur. I to sve do posljednjeg trenutka dok se ne vratiš svoje kući. I naravno i ostatku svog života. Pogledajte koliko je ova vrsta sabura značajna i bitna. Strpljenje u izvršavanju farzova. Govorimo o ovih pet temelja. Druga vrsta sabura jeste strpljenje u ostavljanju harama, onoga što je Allah zabranio. Na sudnjem danu, kada drugog hlada mimo Allahovog neće biti, Allah će staviti svog roba kojeg je imućna, ugledna, lijepa žena pozvala da sa njom počini blud, a on je rekao ne, jer ja se bojim Allah. Treba li sabur tad? Ili zamislite ako je neko u poziciji da može samo možda jednim potpisom kažu mu ako nam to odradiš, taj ugovor da se tvojih je deset ili sto hiljada eura. Kad su veliki poslovi u pitanju. Treba li sabura da on kaže ne ja se bojim Allaha, ipak je meni važniji ahiret nego prolazni dunjaluk, bez obzira koliko ću dobiti. Dakle, kad god smo u prilici da učinimo neki haram, na izgled sve nam je lahko, dostupno, ali mi kažemo ne ja se bojim Allaha. Boga mita treba puno sabora. Baš treba biti čvrst, jak. I treća vrsta Sabora jeste strpljenje kad nas Allah stavi na iskušenje ili da, da smo bolesni ili da nam preseli neko dragi blizak na ahiret ili da smo iskušani siromaštvom. Dakle, nešto što će nas zadesiti, e to je ova treća vrsta, međutim onda ustrajemo u dobama i od Allaha molimo da nam podari ono što je za nas najhajnije i na Dunjalku i na ahiretu. Ja se nadam, draga braći i cijenjene sestre, da smo evo samo kroz ovih nekoliko poruka sure El Asr shvatili koliko je za nas važno da shvatimo da je svaki dan dio nas. Hasan El Basri je rekao, jabne Adem, o sine Ademov, inneke ejamun, ti si samo određeni broj dana. I da meda jeumun fekad meda ba'duk, kada prođe jedan dan, prošao je dio tebe. Zamislite, ove dvije granice kao datum našeg rođenja i datum našeg preseljenja. Svaki dan mi isto kao da umiremo dio po dio. I da se danas čovjek zapita, Turci su to napisali na levhi i vidim da to neki drže u svojim kućama, Bugjun, Allah i čin nejaptan. Šta si danas u ime Allaha uradio? Kad bismo i mi večeras imali priliku da napišemo hajmo analizirati ovaj dan koji je iza nas. Šta smo iskreno u ime Allaha uradili? Šta smo danas uradili želeći Allahovo zadovoljstvo, da smo to iskreno učinili želeći samo nagradu našeg stvoritelja. I ako budemo svaki dan sebi to postavljali kao pitanje, mislim da ćemo biti puno djelotvorniji, učinkovitiji, da ćemo biti puno aktivniji i puno predaniji u našem radu i našem djelovanju. Za kraj Možda vam je Sead Efendija nekada prenosi, čuli ste, ali neće biti na odme da se podsjetimo. Ispričat ću vam jedan istiniti događaj preveden sa arapskog jezika sa jednom samo zadaćom. Da ga ispričate makar jednoj osobi ili pošaljete kao poruku jednoj osobi. Jer u sebi sadrži snažnu poruku a vezana i za naše krajeve i za ponašanje naših ljudi na ovom prostoru. Jedan mladić iz arapskog svijeta, a vi znate da je bivša država Jugoslavije imala saradnju sa Sirijom, sa Jemenom, sa Sudanom, sa Libijom i studenti iz tih država su dolazili i studirali na ovim prostorima. Poslali su iz jedne muslimanske porodice mladića da studira u komunističkoj državi i on je nakon studija vratio se svojoj kući, porodica se puno obradovala i organizovali su ručak na koji su pozvali rodbinu da ih počaste tim povodom jer prije 30 godina završiti fakultet bila je vrijedna i velika stvar. Kad su završili s ručkom, bliži se vrijeme namazu i oni kažu sad ćemo ići klanjati, mladić taj kaže čovjeka da mi odgovori na tri pitanja. Zamislite razočarenja njegove porodice. Poslali ga da bude pametan, završio fakultet, a on se vratio sa šubhama, sa puno sumnji u svojoj glavi. Ali izdvojio je tri. Pozvali su najučenijeg čovjeka i on je došao i on mu je postavio tri pitanja. Prvo pitanje je bilo, ako postoji Bog, opiši mi kako izgleda jer ja ga ne vidim a kako ću da vjerujem u ono što ne vidim? Drugo pitanje, šta je to sudbina i kako znamo da će se nešto desiti? I treće pitanje, kako će šeitan koji je stvoren od vatre biti kažnjavan vatrom? Vatra džehennem, vatra šeitan, to za njega neće biti nikakva kazna. šta bismo mu mi odgovorili? Jel mu teško pitanje postavio? Poprilično delikatna. Ali ovaj Alim je bio vrlo mudar i on je jednim postupkom dao mu odgovor na sva tri pitanja. Taj Alim je ustao i dobar šamar mu udario. Mladić je pomislio da je to odraz nemogućnosti da on odgovori na pitanja pa kaže dobro ako ne znaš odgovor nisi me makar treba udariti. A on njemu kaže ne ne sine, u tom šamaru ti je odgovor na sva tri pitanja. De mi kaže reci boli li te? Ovaj kaže boli. Mora da je maša imao jaku šaku. De mi kaže opiši kako izgleda bol jer ja je ne vidim. a on kaže ja ti ne mogu opisati kako bol izgleda, ali je osjećam. Znate, ono, svi smo nekad dobili šamar, pa ono imate osjećaj ko da vam obraz raste. A ništa se ne dešava ovako fizički, ali vi imate dojam kao, kaže ja mogu opisati tragove, da osjećam tragove šamara. E kaže, sine, isto tako Allaha uzvišnog ne možemo vidjeti svojim očima, ali u svemu što postoji vidimo tragove njegovog stvaranja i da je on svemogući i sveznajući koji svime upravlja. Drugo pitanje je bilo, koje zapamtio? šta je to sudbina i kako znamo da će se nešto desiti. Pita on njega, kaže, jesi li znao da ćeš dobiti šamar? Kaže on, nisam. Jer vjerojatno da je znao, onda bi malo, makar se izmakao da... E kaže, sine, isto tako, za sudbinu znamo da je nešto suđeno tek kad se desi. Pogledajte ove odredbe, da smo i mi iz travnika, odakle smo krenuli jučer, gdje smo sve bili danas, da večeras evo budemo skupa sa vama. Da je nekao rekao juče, prekjuče, da će ovo biti. Nismo znali, ali sad znamo da je ovo bilo suđeno. Tek kad se desi da se susretnemo, da se vidimo i da se ovo dogodi što se večeras dogodilo. I tako znamo, kada se nešto dogodi, ako je pogotovo nešto što nam teško padne, da kažemo Allah odredio što je htio uradio. Kada nam se desi nešto lijepo i upotpunimo, kažemo Elhamdulillahi ledi bi salihat, hvala Allahu sa čijom blagodati se upotpunjuju dobra djela. I mi večeras doista zahvaljujemo Allahu sa čijom blagodati se upotpunila ova prilika da vidimo ova vaša lijepa, svijetla, vedra, nasmijana i zadovoljna lica. Ja molim Allaha da nam se svima smiluje i na sudnjem danu nas obraduje svojim oprostom i džennetom. I posljednje je bilo kako će šeitan koji od vatre biti kažnjavan vatrom. Pita njega ovaj Alin, ovaj dedo, kaže od čega je stvoreno tvoje lice? On kaže od, od čega je tvoje lice? On kaže od zemlje ili mi kažemo ono nekad od krvi i mesa. Jedno i drugo šta god onaj, to je sa istom porukom. Od čega je stvorena, kaže, moja ruka? Isto tako, od zemlje. Pa kaže, ja zemljom udario zemlju. Boli li te? <laughs> Boli još uvijek. E kaže, sine, vidiš, iako je i moja ruka i tvoje lice od istog stvorena, bez obzira što je i šeitan stvoren od vatre i džehennemska vatra, ali ako Allah odredi da neko osjeća bol i da nečim bude kažnjen, on će time biti i kažnjavan. I mladić je ustao, abdestio se i klanjao namaz i hvala Allahu izliječen. E šta mislite, koliko bi na području Sanđaka trebalo liječiti? Mi nećemo dijeliti šamare, ali ćemo nastojati da svojim lijepim ponašanjem, svojim lijepim ophođenjem potvrdimo ono što nam uzvišeni u suri El asr poručuje. Da prije svega iskreno vjerujemo, da svoje vjerovanje dobrim dijelima potvrđujemo, da jedni drugima istinu i strpljenje preporučujemo i da na tom putu budemo ustrajni sve dok melek smrti ne dođe po našu dušu. Molim Allaha Đalešanuhu da podari hajri bereket u imamu ove džamije, u svim džematlijama od najstarijih do najmlađih Molim ga da vas nagradi svakim hajrom što ste ovako strpljivo saslušali ono što sam imao želju večeras da vam prenesem i molim Allaha da nam u Kabuli ovaj večerašnji skup upiše go naša dobra djela i svima nam se smiluje na sudnjem danu. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amin. Barakallahu fikum. Molim Allaha gospodara Svetljena godina nagradi našeg šeita, našeg doktora, profesora, inšala doktora Uskora. Također prije priliku da se posebno i da ponovno inšala sljedeće godine dođe, odnosno ne mora čekati godinu dana, koristim priliku da se zanim i da se zahvali i da molimo vladu da se da nagradi odgleda naših profesora Medina i koji je zajedno danas sa njima proveo dan i koji je pokazao novi pazar i nije htio da izbekne u našu džamiju, nego je i došao ovdje sa njima zajedno i pokaže u našu poticu, pa kao što rekao, molim Allah da se to i njega mi ćemo podat za sedmice nastaviti s našim predavanjima, kao znate, tema je tekako bitna, pa vas molim da se podazovate. Hvala vam